uh, ene ostatua ezperetan da, potioka da izan da. Eta uh, badugu mintzapeju uh, ekin. Nolako janaria egiten duzue? Uh, e, alor, eginen dugu elgarrekin ostatuan, uh, persona etor, etortiko dira. Eta uh, eginen dugu asperge, uh, pintxo, bat aspergekin eta beste bat uh, eh, ahaina ahaina Usaian eh, eh, hori emaiten maiten duzia zuek jaterat? Bai. Ez da pintxoak edo ere usaiako azitak eta proposatzen dituzie hor uh, ostatuan, jatetxean? Uh, diatetxean badugu, bo gauza, eh? uh, aurain badugu bildotxa, azken bildotxa belaun, uh, belaunetik etortzen dira, eta ahaina dubar, lubina, berdina, Ba, iniz gauza, asoa, biztan dena, tripotxak. Ezperetako biperraikin biztan da? Bai. <laughs> Denetan? Ezperetan, bai. <laughs> eta, eta ere deserta um, bat, uh, puyodo bat ekin um, egiten uh, dugu, elgarrekin deserta bat. Mm -hmm. Uh, ala. Ah, bai, kanboko xokolat egidea hor. Bai, bai, bai. Ola. Eta sumat uh, izte hor? Bai. Sei gira, eh, nirentzat zazpidira. Zurekin? Bai. Zer da, zuk hartu duzuna hori, eh, ostatu hori? Uh, orain zazpi urte dela, mugitzen, uh, mugitzen gehiago, orain. Zer zen piskabat nahi araberitu hor karta eta dena? Bai, al aldatzen dugu uh, bi, bi, mugitzen dugu. Bi Bai, bi bai, mhm. hori da. Uh, nungoak dira hor heldu diren klienteak? Uh, eh, hementik, hmm. eta bada ere esperetan hainiz eh, turismoa, hmm. eta kanbon eh, badira ere le, le eta diende etortzen dira, eh? Hmm. Horiekin, eta bon, denbura pasatzen da, eta oh, zeporita da! eta beteten dute. Mm -hmm. Aldaketak egin dituzie, zakit, apainketan eta lehen bezala txikiduzie? Bai. bai. Eta eskoraz, mintzatzen ziste, entzatzen ziste? Ah, ikasten, eh, ikasten naiz. Alor, orain uh, lau urte Eta bon, ba, behar, behar mintza pizka bat praktika. Uh, ba, lagunekin uh, pizka bat zaila da. mintzatzen dugu eskaraz eta gero Frantzesez. Ah, bai. Bai. Ezakit nuzer gaitik, me da, zaila da, eh, itzak, eh, ez da eh, eskualdun uh, uh, eskualdun naiz, ah, hor. Behia, uh, behar dut ikasi Zuk etxen uh, ez zuten mintzatzen? Ez, aita bai, eta ene ama uh, lio, etortzen da. Ah, lionetik etortzen da. Ba, lionetik, bai, beraz etxean uh, frantzesez. Alors, betitik. Bai. Eta zek eh, egin du hor eskora nahi izan duzu behir eskuratu? Zergatik? Eh, seme ba delako. Eta eh, ik, uh, ikastola mm, da. Eta be, garekin piska bat ikasten dugu. Behar dugu. Hala, eskora salizira semearekin. Bai, hori da. Interesgarria da. Beraz, importanta zen, edo, bon, begi kriska bat zen, alaike hor egitea mintzapego bat. No, no, importanta da da. Bai, biztan dena. Mhm. Beraz, mintzapego hor pratikatzeko parada izanen da. Beste ikasleekin, berdin ez? Bai, bai, hori da. <laughs> Elgarrekin eh, mintzatzen dugu. Odea, hor mentozuretako komplikatua izanen dena, da, hitz eh, teknikoak, eh, baratzekien bai. izenak, bai. eta behar, behar dut prestatzen. Behar dut prestatu, ados. Bo, mil esker hainit, Xabina, eh? Ba, mil esker zuri. Eta ongi segi? Mil esker.